Penktas skirsnis. Dėl to tėvas Braunas su nuolankiu įžlumu, kokį jis būtų visai taip pat parodęs ir Buckinghamo rūmose, paprašė, kad jam duotų kambarį ir aprūpintų rašymo priemonėmis. Misteris Liveris buvo plėšomas pusiau. Jis buvo geras žmogus, bet jam buvo būdinga ir blogoji gero žmogaus pusiai. Jis neapkentė jokių scenų ir sunkumų. O nepažįstamo žmogaus buvimas tą vakarą jo viešbutyje jam atrodė kaip purvo dėmelį ant ko nors ką tiek išvalyto. Vernono viešbutyje niekada nebuvo jokio prieškambario, niekada nebuvo žmonių, laukiančių hole, jokių atsitiktinių klientų. Buvo penkiolika padavėjų ir dvylika svečių. Naujo svečio pasirodymas viešbutyje tą vakarą būtų buvęs toks pat stulbinantis, kaip naujo brolio atsiradimas šeimoje prie posryčių ar arbato stalo. Be to, kunigo išvaizda buvo nepavydėtina, o jo drabužiai nešvarūs. Vien jo pasirodymas klube galėjo sukelti nemalonumų. Galiausiai misteris Leveris rado išeiti, kuri jai ir nepanaikino, tai bent jau pridengė tą keblumą. Kai apsilankai Vernono viešbutyje, jums žinoma niekad neteks, Perinė trumpu koridorium, papuošto keliais nutriušusiais, bet svarbiais paveikslais, ir įeini į pagrindinį vestibiulį ir poilsio kambarį. Iš čia vienerios durys veda į dešinę, į kambarius, o kitos į kairę, į viešbučio raštinę ir virtuvę. Tuoj pat į kairę pusę yra stikliniais raštiniais kampas, kuris ribojasi su poilsio kambariu, taip sakant, namas name – kaip senas viešbučio baras, kuris matyt kažkada čia stovėjo. Šioje raštinėje sėdėjo savininko atstovas. Šiame viešbutyje niekas niekada nesimaišydavo po kojumi be svarbaus reikalo, o toj už raštiniais pakeliui į tarnų patalpą buvo vyrų rūbiniai, paskutinė džentelmenų valdų riba bet tarp raštinės ir rūbiniais buvo nedidelis jaukus kambarėlis, be kitų dorų, kurį savininkas kartais panaudodavo subtiliems ir svarbiems reikalams, kaip e, antai paskolinti hercogui tūkstantį svarų sterlingų arba atsisakyti, paskolinti jam šešis pensus. Misteris Leveris parodė didžiulę toleranciją, leisdamas tą šventą vietą maždaug pusvalandžiui, niekinti kunigui kažką keverzuojančiam popieriuje pasakojimas, kurį tėvas Braunas rašė, labai galimas dalykas buvo daug geresnis negu šis, bet šito niekada nesužinosime. Galiu tik tai pasakyti, kad jis buvo beveik toks pat ilgas ir kad jo paskutiniai du ar trys skirsniai buvo mažiausiai jaudinantys ir įdomus. Kai kuningas ėmėsi paskutiniųjų skyrių, jis leido savo mintims truputėlį paklajoti ir nubusti savo jausmams, kurie apskritai buvo aštrus – Artėjo tamsaus ir vakarienės metas. Užmirštas mažytis kambarėlis buvo be šviesos ir galbūt tamsa, kuri ėmė jį gaupti, sustiprino jautrumą garsams, kaip kartais ir atsitinka. Rašydamas paskutinę savo dokumento dalį, tėvas Braunas susivokė berašas pagal koridoriuje periodiškai pasikartojančio garso ritmą, taip kaip kartais galvoji pagal traukinio ratų ritmą. Kai jis tai suvoky, pamaniai, kad tai tik tai paprasčiausias trepsenimas palei duris, o tai viešbutėje įprastas dalykas. Vis dėlto jis įsispoksojo į tamsuojančias lubas ir įsiklausė į garsą. Keletą sekundžių taip pasėdėjęs, jis pakilo ir ėmė klausytis dar įdėmiau, pakreipęs į šoną galvą paskui vėl atsisėdo ir panarino galvą tarp dėlnų, dabar jau ne tik klausydamasis, bet draugiai ir mąstydamas. Žingsniai koridoriuje buvo tokie, kokius gali išgirsti bet kuriame viešbutyje, ir vis dėlto juose buvo kažkas labai keista – Jokių kitų žingsnių nebuvo girdėti. Namas visuomet būdavo labai tylus, nes keli įprastiniai svečiai tučto jau nueidavo į savo kambarius, o gerai išmiklinti padavėjai turėjo paliepimą būti beveik nematomi, kol jų neprireiks. Šiame viešbutyje mažiausiai galėjai tikėtis ko nors neįprasto, bet šie žingsniai buvo tokie keisti, kad negalėjai nuspręsti, kaip juos pavadinti – įprastais ar neįprastais. Tėvas Braunas sekė juos, pirštus tuksendamas į stalo kraštą, kaip pianistas, mėgindamas išmokti groti melodiją. Pirmiausiai pasigirsdavo maži skubų žingsneliai, kokiais žmogus pergalingai finišuotų ėjimo lenktynėse. Staiga jie nutrūkdavo ir pavirsdavo lėtais ritmingais trypčiojimais, keturis kartus lėtesniais, bet traukdavo tą patį laiką – Kai tik paskutinis lėtas žingsnis nutildavo, vėl pasigirsdavo bėgimas, skubantys žingsneliai, o paskui vėl duslų sunkesni vaikščiojimo garsai. Buvo aišku, jog žingsniuoja tos pačios kojos, iš dalies dėl to, kaip buvo pasakyta anksčiau, kad aplink buvo tylu, iš dalies todėl, kad batai truputėlį, bet vis dėlto aiškiai girgždėjo. Tėvų Brauno Galva buvo sutverta taip, kad negalėjo būti abejinga, bet nuo šio atrodytų trivialaus klausimo jį tiesiog plyšo. Jis buvo matęs, kaip žmonės įsibėgėja, kai reikia pašaukti. Jis buvo matęs įsibėgėjant, kai reikia čiuošti ledu. Bet kam po šimts pypkių žmogui įsibėgėti, kad eitų? Arba vėl, kodėl eiti, kad paskui galėtų bėgti? Ir vis dėlto tos nematomos kojos elgėsi šitaip – Žmogus pusė koridoriaus pereidavo labai greitai, kad galėtų labai lėtai pereiti kitą pusę, arba labai lėtai ėjo viename koridoriaus gale, kad džiūgaudamas pereitų skubiai žingsniais kitame gale. Visa tai neturėjo jokios prasmės. Brauno galvoje darėsi vis tamsiau ir tamsiau, kaip ir jo kambaryje. Vis dėlto, kai jis ėmė rimtai mąstyti, net jo celės judumas tartum darė mintis aiškesnės Jis kaip kokioje vizijoje ėmė matyti fantastinės pėdas, išdarinėjančias koridoriuje nenatūrales ar simboliškas figūras. Gal tai buvo pagoniškas religinis šaukis, ar koks visiškai naujas mankštos pratimas? Tėvas Braunas ėmė tiksliau klausinėti save, kągi tie žingsniai galėtų reikšti. Pirmiausia, imkime lėtų žingsnius. Be abejonės, jie nesavininko Jo tipo vyrai vaikšto greitai ir kripuodami arba ramiai sėdi. Tai negalėtų būti ir kokio tarno ar pasintinio, laukiančio nurodymų žingsniai. Nepanašu. Oligarchinėje visuomenėje neturtingieji kartais eidami svirduliuoja, kai yra kiek išgėrę, bet paprastai ir ypač tokiuose prabangiuose vietose jie sėdi arba stovi įsitempę. Ne tas sunkus, bet kartu minkštas žingsnis, kažkaip nerupestingai garsus, nesąmoningai triukšmingas, bet vis dėlto nesirūpinantis kokį triukšmą kelią, priklausė tik tai vieninteliam šios žemės gyvūnui, vakarų Europos džentelmenui ir matyt tokiam, kuris niekada nėra pelnę savo duonos darbų. Kai jis tvirtai tuo įsitikino, žingsniai pasidarė greitesni ir žmogus prabėgdavo pro duris karšlygiškai kaip žiurkiai. Nors šie žingsniai buvo daug greitesni, jie taip pat buvo daug tylesni, beveik tokie, tarsi žmogus vaikščiotų pirštų galais. Vis dėlto tie žingsniai jo sąmonėje buvo susiję ne su paslaptimi, o su kažkuo kitu, kažkuo, ko jis negalėjo prisiminti. Jį siutino kažkoks silpna protiškumo jausmas. Jis tikrai kažkur buvo girdėjęs tuos keistus greitus žingsnius. Staiga jo galvoje kilo nauja idėja. Jis pašoko ir nuėjo prie durų. Jo kambarys neturėjo tiesioginių durų į koridorių, bet vienerius vedė į stiklinę raštinę, kitos į rūbinę už jaus. Jis pabandė atidaryti duris į raštinę, bet šios buvo užrakintos. Tada žvilgtelėjo į langą, pro kurio kvadratinį stiklą atsispindėjo melsvai raudonas saulėlydis ir akimirksnį jis užuodė blaugį, kaip kad šuo užuodžia žiurkės. Racionalioji jo pusė, gal protingesnė, o gal ir ne, paėmė viršų Jis prisiminė, kad savininkas buvo jam pasakęs, jog užrakins duris, o vėliau ateis jo išleisti – jis tarė savo, kad tuos ekscentriškus garsus koridorių jie galėtų paaiškinti šimtai dalykų, apie kuriuos jis nebuvo pagalvojęs. Priminė savo, kad kol šviesu dar gali baigti savo tiesioginį darbą, Atsinešęs popierius prie lango, kad galėtų pasinaudoti paskutiniają vakaro šviesą, jis ryštingai dar kartą pasinėrė beveik baigtą oficialų dokumentą. Jis rašė maždaug 20 minučių, temstant, linkdamas vis arčiau ir arčiau prie popieriaus, paskui staiga atsitiesiai, jis dar kartą išgirdo tuos keistus žingsnius. Šiais įk jie turėjo trečią keistybę. Anksčiau nepažįstamasis vaikščiojo lengvai ir žaibiškai greitai, bet vaikščiojo. Šį kartą jis bėgo. Koridoriuje buvo girdėti greitį švelnų šoliuojantys žingsniai, tarsi bėgiotų pantera – Tas, kas bėgo, buvo labai stiprus, energingas vyras, susijaudinęs, bet neišsiduodantis. Vis dėlto, kai jis prašvilpė it viesulas iki kontoros, staiga vėl pasigirdo ankstesni lėti žingsniai. Tėvas Braunas nustumė savo popierius ir žinodamas, kad raštinės durys užrakintos, iš karto nuėjo į rūbinę kitoje pusėje – Rūbininko laikinai nebuvo, gal dėl to, kad vieninteliai svečiai valgė vakarienę ir tuo metu jis nebuvo reikalingas. Grabinėdamasis tarp pilkų paltų, jis pastebėjo, kad už tamsios rūbinės yra šviesus koridorius, į kurį veda anga kaip dauguma tokių angų, pro kokias paprastai paduodami lietsargiai ir gaunami numerėliai. Viršiaus angos, pusapvaliais arkos, degė šviesa – Ji vos vos ryškino tėvą Brauną, kuris atrodė kaip tamsus kontūras priešais blausų saulėlydžio apšviestą langą už jo. Bet žmogus, stovintis koridoriuje, kitoje rūbinės pusėje buvo apšviestas, ko ne teatrališkai. Tai buvo elegantiškas vyriškis labai paprasta vakarinė eilute. Aukštas, bet darė tokį įspūdį, kad praslystų kaip šešėlis ten, kur daug mažesni vyrai būtų pastebimi ir užkliūtų. Jo veidas, ant kurio dabar krito šviesa, buvo linksmas, tamsaus gymio, panašus į užsieniečio, jo figūra buvo gera, išvaizda, gera širdiško ir pasitikinčio savim žmogaus. Tik tai labai kritiška akis galėjo pasakyti, kad jo juoda eilutė šiek tiek prastesnė už jo figūrą ir išvaizda netgi keistai išsipūtusi ir išduopta. Vos tik pamatęs juodą brauno siluetą saulėldžio fone, jis numetė popierėlį su numeriu ir maloniai, bet autoritetingai pareiškiai. Prašyčiau palto ir skribeliais, turiu išeiti. Netaręs nei žodžių, tėvas Braunas paėmė numerėlį ir paklusniai nuėjo ieškoti palto. Ne pirmą kartą gyvenime teko jam atlikti liokajaus pareigas. Jis atnešė paltą ir paguldė jį ant lentos. Tuo metu keistasis džentelmenas – rausdamasis kišenės kišenėlėje, šipsodamasis tarė, neturiu jokio sidabro, galit paimti šitą. Jis numetė pusę sovereno ir čiupo savo paltą. Tėvas Braunas nejudėdamas stovėjo tamsoje, bet umai jis pametė galvą. Jo galva visuomet būdavo vertingiausia, kai ją pamesdavo. Tokiais momentais jis pridėdavo du prie dviejų ir gaudavo keturis milijonus – Katalikų bažnyčia linkusi prie sveiko proto dažnai nepritardavo tam. Dažnai tam nepritardavo ir jis pats, bet tai buvo tikras įkvėpimas, svarbus retomis krizėmis, tas, kas pameta savo galvą, pats ją ir išgelbsti. Aš manau, serė, tarys mandagiai, kad jūs vis dėlto turite sidabrus savo kišenėje. Aukštasis džentelmenas įsispoksojo į jį Po velnių, sušuko jis, kodėl turėtumėt skūstis, jei duodu jums aukso? Nes kartais sidabras yra vertingesnis už auksą, švelniai tarė kunigas. Tiksliau, dideli kiekiai. Nepažįstamasis smalsiai įsistebeilijo, paskui dar smalsiau pasižiūrėjo į koridorių, vedantį prie pagrindinių durų. Tada vėl pažvelgė į Brauną, paskui labai atidžiai į langą už Brauno galvos, kurie tebe buvo nuspalvinta žaraus. Tada apsisprendė. Vieną ranką uždėjant lentos, lengvai kaip akrobatas peršoko per ją ir lyg bokštas sustojo šalia kunigo, milžiniška ranka nutvėrė jį už apykakliais. Ramiai, tarės dusliai šnipždėdamas, nenoriu jums grasinti, bet... O aš noriu jums grasinti, tarė tėvas Braunas, dundančių kaip būgnas balsu. Aš noriu pagrasinti jums kirminu, siurbelę, kuri nemiršta, ir gaisru, kuris dar neužgesintas. Jūs kažkoks keistas rūbininkas, atsakė vyriškis. Aš esu kunigas Mesie Flambo, pasakė Braunas, ir esu pasirengęs išklausyti jūsų išpažintį. Vyriškis valandėlę stovėjo nustebęs ir svirduliuodamas atsisėdo į kėdę. Dvylikos prisiekusių žvėjų pietų pirmieji du patiekalai buvo suvalgyti ramiai ir su pasisekimu – Neturiu valgaraščio kopijos, o jei ir turėčiau, jūs vis tiek nieko nesuprastumėte. Jis buvo parašytas super prancūzų kalba, vartojama vyrėjų, bet visai nesuprantama prancūzams. Klube vyravo tradicija, kad užkandžiai būtų įvairūs ir sudėtingi iki bekrotybės. Į juos buvo žiūrima rimtai, nes jie buvo absoliučiai nenaudingi priedai, kaip e, visa vakarienė ir visas klubas. Taip pat gyvavo tradicija, kad sriuba būtų lengva ir kukli, paprasta ir asketiška prieš būsimą žuvies puotą. Pokalbis prie stalo buvo tas keistas, lengvas pokalbis, kuris valdo Britų imperiją, kuris valdo ją slaptai ir vis dėlto vargu, ar eilinis anglas jį suprastų, jei jam ir pavyktų jį nugirsti. Kabineto ministrai buvo švelniai vadinami vardais. Anglijos finansų ministra – kurį visą torių partiją keikė už plėšimus, čia gyriai už nereikšmingas eilės ar medžioklinį balną. Buvo kalbama apie torių lyderį, kurio visi liberalai neapkentė kaip tirono, o čia jis buvo girimas kaip liberalas. Buvo toks įspūdis, kad politikai čia yra labai svarbus, svarbus viskuo, bet ne savo politiką. Klubo prezidentas, misteris Odlis – Buvo malonus pagyvenęs vyras, kuris tebedėvėjo Gladstono laiko apykaklės. Jis buvo savotiškas visos tos iliuzinės ir vis dėlto rinktinės draugijos simbolis. Jis niekad nebuvo nieko nuveikęs, netgi ko nors blogo. Jis nebuvo nei išlaidus, nei labai turtingas, jokia partija negalėjo jo ignoruoti ir jeigu jis būtų norėjęs būti kabineto nariu, jis be abejonės būtų juo buvęs. Česterio hercogas, viceprezidentas, buvo jaunas ir kylantis politikas. Kitaip sakant, jis buvo malonus, jaunuolis lygiai šviesiais plaukais ir strazdanautų veidų, vidutinių gabumų žmogus, valdas, didžiulius varus. Visuomenėje jo pasirodymai visuomet buvo sėkmingi, jo principai buvo pakankamai paprasti. Jei sugalvodavo paukštą, iškreisdavo jį ir buvo vadinamas nuostabiu kai nesugalvodavo paukšto, sakydamas, kad ne laikas juokavimams buvo vadinamas gabiu. Asmeninėme gyvenime savo klubo aplinkoje jis buvo tiesiog maloniai atviras ir naivus kaip mokinukas. Misteris Odlis, niekada neužsijamantis politiką, žiūrėjo į ją šiek tiek rimčiau. Kartais jis netgi sutrikdydavo draugiją, pareikšdamas, kad tarp liberalo ir konservatoriaus yra šioks toks skirtumas. Jis pats buvo konservatorius netgi asmeninėme gyvenime. Turėjo žilus ilgus plaukus, kurie su ruogomis krito ant apykakliais, kaip tam tikrų senoviškų valstybės veikėjų. Pažvelgus iš užpakalių, jis atrodė kaip žmogus reikalingas imperijai. Pažvelgus iš priekio, jis atrodė kaip malonus, nulaidžiaujantis savo silpnybėms viengungis, gyvenantis Olbenyje, taip iš tiesų ir buvo. Olbenis, ramus kvartalas prie Regent parko. Kaip jau minėta, prie stalo terasoje buvo 24 kėdės ir tik tai 12 klubo narių. Taigi jie galėjo užimti terasą, kaip jiems patogiausia, susėsdami tik tai vienoje stalo pusėje, kai priešais nesėdi niekas ir neužstoja vaizdo į sodą, kurio spalvos tebe buvo gyvos, nors vakaras tam metų laikui buvo ir niurokas. Prezidentas sėdėjo per vidurį, viceprezidentas dešinėjame gale. Kai dvylika svečių ėjo prie stalo, visi penkiolika padavėjų, senų papročių, nežinia dėl kokios priežasties, išsirikiavo pasienių kaip kareiviai sutinkantis karalių. O apkūnusis savininkas stovėjo ir lankstėsi klubo nariams, švietėdamas malonę nuostabą, tarsi anksčiau niekados nebūtų apie juos girdėjęs. Bet prieš pradedant skimpčioti peiliams ir šakutėms, šiai vasalų armija išnyko, tik vienas kitas liko mirtinoje tyloje nuiminėti tuščių lėkščių. Savininkas misteris Liveris, konvulsiškai linkčiodamas, žinoma, irgi išnyko. Perdėtume ir negerbtume jo, sakydami, kad jis vėl pasiraudė. Bet kai buvo įneštas svarbusis žuvų patiekalas, atrodė, kad netoliese, kokiais žodžiais geriau nusakyti, plevena gyvas šeimininko šešėlis. Šventas žuvų patiekalas buvo, vulgariųjų akimis, milžiniškas pudingas, dydžiu ir pavidalu panašus į vestuvių tortą, kuriame daugybė įdomių žuvyčių jau buvo galutinai praradusios dievo duotą pavidalą. Dvylika prisiekusių žvėjų, apsirūpino savo įžymiaisiais žuvies peiliais ir šakutėmis ir ėmėsi patiekalo taip oriai, tartum kiekvienas pudingo colis kainuotų lygiai tiek, kiek sidabriniai šakutė, su kuria jis buvo valgomas. Kiek man žinoma, taip ir buvo. Šis patiekalas buvo gaudžiai dorojamas visiškoje tyloje ir tik tai jaunasis hercogas, kai jo lėkštė beveik buvo tuščia, kaip visuomet pastebėjo – Niekur kitur tokio patiekalo neparagausi tik čia. Niekur, atsiliepė misteris Odlis stiprių bausų, pasisukdamas į kalbėtoją, kartu linktelėdamas pagarbos nusipelniusią galvą. Tikrai niekur tik čia. Tiesa, man yra sakę, kad kavinėje Anglijai. Čia jis buvo nutrauktas ir netgi truputėlį suglumintas, nes patarnautojas paėmė jo lėkštę, bet jis vėl nutvėrė vertingų savo minčių giją. Man buvo pareikšta, kad tas pats gali būti padaryti tai ir kavinėje Angli, bet nieko panašaus, serė, jis negailestingai papurtė galvą, kaip teisėjas, kuris atsisako pasigailėti mirti nuteisto nusikaltelio. Nieko panašaus perdėta reputacija, įsiterpė kažkoks pulkininkas Paundas, kuris laikėsi taip, tarsi būtų prabilęs, sprendžiant iš jo laikysinos, pirmą kartą per kelis mėnesius. Na ką jūs, paprieštaravo Česterio hercogas, kuris buvo optimistas. Kai kuriais aspektais tai puikiai vietelė, jūs nedorungsi. Į kambarį įėjo padavėjas ir staiga sustojo kaip įbestas. Jis sustojo lygiai taip pat tyliai, kaip ir vaikščiojo, bet visi tie įsiblaškė ir malonus džentelmenai buvo taip įpratę prie to itin sklandaus nematomo mechanizmo, kuris juos aptarnavo ir rėmė, jog padavėjų sustojus jiems tai pasirodė neįtikėtina ir išgazdino. Jie pasijuto taip, kaip mes su jumis pasijustume, jei negyvasis pasaulis imtų nepaklusti. Sakykime, jei staiga pabėgtų kėdėj. Padavėjas valandėlę pastovėjo įsistebeilijas, tuo tarpu prie stalo visi keistai sumišo. Tai visai tipiška mūsų laikams, kai visur kalbama apie modernų į humanizmą, o praraja tarp turtingųjų ir vargšų vis gilėja. Tikras istorinis aristokratas būtų, ką nors paleidėsi padavėję, galbūt tuščią botelį, o gal net piniginę. Tikras demokratas būtų draugiškai raiškiai paklausęs, ką velniai grėptų iš čia veikias – Bet šie modernūs plutokratai negalėjo pakęsti vargšo šalia savęs nei kaip vergo, nei kaip draugo. Nenormalus tarnų elgesys jiems kėlė tik buką sutrikimą. Jie nenorėjo būti brutalūs ir labai baiminosi būti palankus. Jie te troško vieno, kad tai greičiau baigtųsi. Ir baigėsi. Padavėjas kelias sekundės pastovėjęs, it ištiktas stabo, apsigrėžė ir kaip patrakęs išbėgo. Kai jis vėl pasirodė kambaryje, tiksliau tarp duryje, jau buvo nebe vienas, bet su kitu padavėju, kuriam kažką šnipždėjo ir musikavo su pietietišku įkarščiu. Tada pirmasis padavėjas išėjo, palikęs antrąjį ir grįžo su trečiu, kai šią skubiai sušaukta tarybą įsijungė ketvirtasis padavėjas, misteris Odlis pajuto, kad reikia nutraukti tylą. Takto sumetimais. Jis užuot stuksenės plaktuku labai garsiai kaustelėjo tarė – Jaunasis mučeris puikiai darbuojasi Birmoje, juk jokia kita nacija pasaulyje nebūtų galėjusi. Penktasis panvės, kaip strėliai, prilėkė prie jo ir pašnipždėjo jausi. Labai atsiprašau, serė, svarbu, ar negalėtų savininkas su jumis pasikalbėti? Prezidentas sumišęs pasisuko ir apstulbęs pamatė misterį Liverį skubiai einantį jų link savo dramblotą eiseną. Gerojo savininko eisena buvo įprastini, tačiau jo veidas toli gražu netoks. toks. Paprastai jis švitėdavo vario spalva, o dabar buvo lyguistai geltonas. Atleiskite man, misterio Odli, prabilo jis dusinamas asmus, mane apimi bloga nuojauta. Jūsų lėkštys žuviai valgyti buvo nuimtos kartu su peiliais ir šakutėmis? Matyt, kad taip, atsakė prezidentas kiek šilčiau. Jūs matote jį, šniokštė susijaudinės viešbučio savininkas. Matėte padavėją, kuris juos nunešė? atpažinsite jį. Atpažinti padavėją? Klausimą atsakė pasipiktinės misteris Odlis. Žinoma, ne. Misteris Liveris beviltiškai skėstelėjo rankomis. Aš nesiunčiu jo, pasakė jis, aš žinau, ne, iš kur ir ko jis atsiranda. Siunčiu savo padavėją nurinkti leikščių, o jis randa jas jau nurinktas. Mesteris Odlis tebe atrodė pernelyg išmuštas iš vėžių, kaip žmogus, kuriuo gali pasikliauti imperiją. Niekas iš kompanijos nieko negalėjo pasakyti, išskyrus nerangųjį pulkininką Paundą, kuris atrodė tarsi pabudęs keistam gyvenimui. Jis sunku, kaip pakilo, palikęs visus kitus sėdėti, įsriegė į akį monoklį ir prabilo pusbalsiu, tarsi būtų beveik užmiršęs, kaip kalbėti – Ar norite pasakyti, paklausėjais, kad kažkas pavogė mūsų sidabrinį žuvies ir vizą? Savininkas dar beviltiškiau skėstelėjo rankomis, akimirksniu visi vyrai sėdėjo už stalo pašoko. Ar visi jūsų padavėjai čia? Reikliai paklausė pulkininkas žemu, nemaloniu balsu. Taip, jie visi čia, aš pats tai pastebėjau, sušuko jaunasis hercogas, sprausdamas savo berniokišką veidą į patį samburio vedurį. Visada suskaičiuoju, kai einu, jie taip keistai atrodo, kai stovi prie sienos. Bet juk tiksliai neįmanoma prisiminti, pradėjo misteris Odlis labai abejaudamas. Sakau, kad prisimenu tiksliai, susijaudinęs sušuko hercogas. Čia niekad nebuvo daugiau kaip penkiolika padavėjų. Ir šį vakarą jau buvo lygiai tiek, galiu prisiekti, nei mažiau, nei daugiau. Savininkas atsigrėžė jį iš nustebimo drebėdamas viso kūno. Sakot, sakot, mykčiojo jis, kad matot visus penkiolika mano padavėjų. Kaip paprastai patvirtino hercogas. O kasgi čia ypatingo? Nieko, atsakė Liveris gilėjančiu akcentu, tik kad jūs suklydot, nes vienas iš jų negyvas guli viršuje. Kambaryje akimirką tviraujo šokiruojantį tylą. Gali būti toks antgamtiškas žodis mirtis, kad kiekvienas iš šių dikinėjančių vyrų valandėlė žvelgė į savo sielą ir pamatė ją mažytė kaip džiovintą žirnelį. Vienas iš jų, berodze hercogas, su idiotiška turtuolė užuojauta netgi tarė, gal mes galėtume kuo nors padėti. Pas jį buvo atėjęs kunigas, sutrikęs atsakė žydas. Paskui tarsi išgirdę likimo smūgius, jie susimastė apie save. Kelias lemtingas sekundės jiems atrodė, kad penkioliktasis padavėjas yra mirusiojo vaiduoklis. Dėl šio nemalonaus įspūdžio jie neteko žado, nes tiek vaiduokliai, tiek elgetos juos erzino. Bet mintis apie sidabras taigiai išblaškė kerus. Pulkininkas nuvertė kėdė ir nuskubėjo prie durų. Bečiuliai, jei čia buvo penkioliktasis žmogus tarys, tas penkioliktasis ir buvo vagis. Tuoj pat užakinti priekinės ir užpakalinės duris pakalbėsim paskui 24 perlus verta atgauti. Misteris Odlis iš pradžių lyg ir suabejojo, ar džentelmeniška taip dėl ko nors skubėti, bet matydamas, kaip hercogas su jaunatviška energija puolė laiptai žemyn, jis nusekė iš paskos, net taip skubėdamas. Ta pačia akimirka į kambarį bėgo šeštasis padavėjas ir pareiškį aptikęs krūvą lėkščio ant bufeto, o sidabrų nei pėtsako. Minė svečių ir tarnų, kuri pakrikai polė laiptai žemyn, pasidalino į dvi grupės. Dauguma žvėjų nuskubėjo paskui savininką į vestibiulį. Pulkininkas Paundas su prezidentu, viceprezidentu ir vienu ar dviem kitais išdūmė į koridorių vedantį į tarnų patalpas, kur vagiai pabėgti buvo didesnė tikimybė. Bėgdami pro blausę nišą ir rūbinės kambarėlį, jie pamatė nedidukę, juodai apsirengusią žmogystą, matyt tarną stovinti kiek atokiau šešėlėje. Ei, klausykit, suško hercogas, ar čia niekas nepraėjo?